Kahit di mo na ako saluhin Pares naman tayo ng mga gustong buuin Alam ko naman na meron ka dyan at lasing ka na rin Kaya di na ako magtatangka tanungin Kung ano ang iyong pangalan Dama kong isa ka rin makasalanan Tipong baliwala baga pinawa tatamaan Mga mata mo na wala mo kalawakan Tatakalan Ko ba nga kung bago meron sa'yong tagilid Ang sarap ng tama mga mata na papapikit Kaya pag-usapan na nice lang alam kong masikip Sa tamang damin, mabigat Pagkarating sa'yo mas maganda ng tapat Kapag kahit di man ako suluin Nawan ka naman ako kung saan man tumarating Ayaw mo lang baby tawag ko sa'yo gusto mo kain Kung isa ko sa mga lihim mo yung iba ayoko na trying to sell dyan at lasing ka na rin Kaya di na ako magtatangka tanongin Kung ano ba yung pangalan Dama kong isa ka rin makasalanan Di pong baliwala baga pinawalan Di mong kaya masakit pa eh, wala lang Di pong iiwan ako alam mo kasalan Kung di mo ako kaya huwag mo Sa may salig mo bababa sa balakang Ang ganda na ng tama kung handa na ako sama Kahit na tapos tumindi Pag nakanta ko, ikaw pinakamalakas tumindi Pagka tayong dalawa lang panayo ko, sumigil na sumigil Sumangay ako sa plano na kumuha muna tayo Para pagka uwi ay magpapausok na nandin Kung hindi na to maulit sa susunod ang plano na ko sa'yo Ayos lang ang sabi ko sa'yo, kahit di mo na ako saluhin Parehas naman tayo ng mga gustong gawin Alam ko naman na meron ka dyan at the same me soy puebla.